Պարգևատրման արարողություն ԼՂՀ նախագահի նստավայրում։ Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂՀ ֆինանսների նախարարությունների միջև կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարը Արցախի պետական համալսարանում հանդիպել է ԼՂՀ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքավակը։ Ավարտին են մոտենում նոր Կիլիկիա բնակավայրի կառուցման երկրորդ փուլի աշխատանքները։ Ղարաբաղի ժողովուրդը ոչ մի դեպքում չի կարող ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Եվրո 2016-ի Եխմբի երկրորդ տուրում Շվեդիայի հավաքականի նկատմամբ հաղթանակը իտալացիներին դուրս է բերել 1/8 եզրափակիչ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը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 Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նվիրված Արցախում զբոսաշրջության զարգացման առնչվող հարցերին։ Համապատասխան զեկույցով հանդես է եկել ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Շահվերդյանը։ Երկրի ղեկավարը ընդգծել է, որ զբոսաշրջությունը մեր հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանցքային ոլորտներից է, որը նաև հանդիսանում է Արցախը արտաքին աշխարհին ճանաչելի դարձնելու եւ հարինիկ սփյուռք կապերը ամրապնդող կարևոր միջոցներից մեկը։ Բակո Սահակյանը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզիկ։ Այսօր ԼՂ նախագահի նստավայրում ապարքեվատրման արարողություն էր։ Բակո Սահակյանի կարգադրությամբ արժեքավոր նվերներ եւ դրամական ապարքևներ հանձնվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների եզրափակիչ փուլում մրցանակային տեղեր գրաված եւ գովասանագրերի արժանացած թվով 36 աշակերտների դրամական ապարքևներ նրանց ուսուցիչներին։ Առարկայական օլիմպիադաներում արձանագրված բարձր արդյունքների եւ հաղթանակների համար երկրի ղեկավարը շնորհավորեց դպրոցականներին, նշելով, որ այդ ձեռքբերումները իրենց եւ իրենց ուսուցիչների ամենօրյա քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Կրթության ոլորտի զարգացումը ժամանակի պահանջներին համապատասխան եւ այստեղ արկա խնդիրների լուծումը միշտ եղել է ու կլինի մեր իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, հավելելով, որ կրթված ու հարինասեր սերունդը պետության հուսալի ապագայի երաշխիքներից է, ասաց Բակո Սահակյանը։ Արցախում տարեց տարի ավելանում է հերանորոգված ու նորակառույց դպրոցների թիվը, աճում են ոլորտին հատկացող միջոցները, տարվում է նպատակասված քաղաքականություն, ուղղված մտածերնդի ուսման որակի բարձրացմանը, մեր երեխաների բազմակողմանի զարգացմանը, նրանց գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների որացմանը։ Արցախի նախագահը ընդգծեց, որ կրթության ոլորտի նկատմամբ ուշադրությունը կշարունակվի հետագայում եւս, քանի որ կրթված ու հարինասեր սերունդն է մեր պետության հուսալի ապագայի գրավականը։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ դուք արդեն գիտակցում եք գիտելիքի դերը ժամանակակից աշխարհում Այդ գործում մեծ է ձեր ուսուցիչների եւ ծնողների ձերը, ովքեր տարիներ շարունակ ձեր կողքին են եւ անում են հնարավորը, որպեսզի դուք կարողանաք նվաճել գիտության բարձունքները եւ հասնեք նոր հաջողությունների ու հաղթանակների։ Դիմելով պարգևատրվածներին Բակո Սահակյանը նշեց, որ իրենց հայրերն ու եղբայրները անձնվիրաբար պաշտպանում են հայրենիքի սահմանները, նրա ազատությունն ու անվտանգությունը, բարձր պահելով ժողովրդի պատիվն ու արժանապատվությունը իսկ իրենք այդ անում են ուսումնառությամբ, բարձր առաջադիմությամբ։ Այսօրվա ձեր հաջողությունները ձեր պայծառ ապագայի սկիզբն են նախանշում։ Վստահ եղեք, ձեր ջանքերը անպայման կտան իրենց պտուղները եւ ձեր դերած գիտելիքները կօգնեն գտնելու ձեր տեղը կյանքում, դառնալու մեր պետության արժանի քաղաքացիներ, սիրելի դպրոցականներ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացված դպրոցականների առարգայական օլիմպիադաների եզրափակիչ փուլում մրցանակային ձևեր գրավելու եւ արժեքավոր նվերներ ստանալու կապակցությամբ շնորհավորում եմ ձեր ուսուցիչներին ու ծնողներին։ Մաղթում եմ բոլորիդ խաղաղություն, քաջարողություն ու ամենայն բարի։ Դպրոցականների կյանքում այսօրը կլինի ամինահիշարժանը, որովհետև նրանք ապարքեվս ստանում են նախագահի ձեռքից լուսանկարվում երկրի ղեկավարի հետ։ Արակայական օլիմպիադաներում հաջողության հասնելը կապված է առաջին հերթին աշակերտի նվիրական ուսուցիչների քրտնաջան աշխատանքից, ասաց ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասլյանը։ Տարես տարի նվաճած բնագծերն ավելի շատացնելով դուք ցույց եք տալիս, որ արժանի եք, որ մեր դպրոցներում ստանում ենք այնպիսի գիտելիքներ, որ կարողանում ենք մրցակից լինել հայաստանյան դպրոցական համակարգում սովորող աշակերտների հետ։ Եվ անկասկած ինքնին սա չի ստացվում։ Սա տարիների աշխատանք է, սկսած տարական դասարաններից Ստեփանակերտի Ջահանգիրյանի անվան համար 11 ավագ դպրոցի 8-րդ դասարանի աշակերտ պատմության առարկայից եզրափակիչ փուլի առաջին կարգի դիպլոմավոր Արման Բեգլարյանը շնորհակալական խոսքում ասաց, որ հապարտ է, որ ազատ ու անկախ Արցախի քաղաքացի է եւ հավաստիացրեց, որ արժանապատվորեն կշարունակի հերոս նախնիների գործը։ Չկա ավելի զոր ուժ, քան գիտելիքը գիտելիքներով զինված մարդը անպարտելի է։ Այս խոսքերը առավել քան հարիր են հայ ժողովրդին, որը պատմության կարգույքով դարեր շարունակ պայքարել է իր գոյատևման Տիգրան մեծի թակավորության ծովիստով Հայաստանի բսկտված հողերը պահելու, մեծրոպատար հայոց լեզուն հնչեցնելու, հայոց եկեղեցիներում հավերժական աղոտ մրմնջալու համար։ Հաճախ է հայը գրիչ փոխանակել զենքով ու կյանքի գնով հասել դրան։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը հիրավի դրա օրինակներից մեկն է մտաղ սերնդի պարտն է ավելի լավ ճանաչել մեր հայրենիքը, ճանաչել եւ հիշել մեր ազգային հերոսներին, պաշտպանել մեր տապերի հողը եւ իհարկե գravel գիտության նոր բարձունքներ։ Այդպես մենք կարող ենք աշխարհին ներկայացնել մեր պետությունը, մեր պատմությունը եւ կերտել արժանավայել ապագա։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հունիսի 17-ին ԼՂ պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ անց է կացվել ծառայողական խորհրդակցություն, որին մասնակցում էին բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների եւ ծառայությունների պետերը, միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարները։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության փոխանցմամբ խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են համաբանակային նշանակության ընթացիկ եւ առաջիկա անելիքները, Նախկինում բանակի հրամանատարի կողմից տրված մի շարք ցուցումների կատարման ընթացքը, ինչպես նաև հաշվետու զեկույցներով ըստ ուղությունների հանդես են եկել համապատասխան պաշտոնատար զինվորականներ։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը նախորդին մասնակցել է Հայաստանի հանրապետության եւ ԼՂ ֆինանսների նախարարությունների միջև կնքված փոխըմբռնման հուշագրի ստորագրման հանդիսավոր արարողությանը։ Վարչապետը կարևորել է երկու կառույցների միջև համագործակցության ամրապնդման ուղղված աշխատանքները եւ նշել, որ տնտեսության զարգացումը մեծապես կախված է նաեւ այդ կառույցների արդյունավետ գործունեությունից։ Արայիկ Հարությունյանը իր երախտագիտությունն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, ընդգծելով, որ մասնագիտական եւ ոչ մասնագիտական տարբեր հարցերի լուծման գործում արկա է նրա մշտական աջակցությունը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության եւ փոխադարձ վերաբերմունքի համար Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂ ֆինանսների նախարարությունների միջև համագործակցությունը երկար տարիների պատմություն ունի։ Նրա խոսքով փոխըմբռնման հուշագիրը հնարավորություն է տալու որակական նոր մակարդակի վրա դնել այդ համագործակցությունը։ Երեք Արցախի պետական համալսարանի դահլիճում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հանդիպումը ԼՂ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Հայկական երկու հանրապետությունների կրթության եւ գիտության նախարարները նախծաղիկներ են խոնարել Արցախյան ազատամարտում Արցախի պետական համալսարանի զոհված ուսանողների հիշատակը հավերժացնող հուշակարին։ Հանդիպման ժամանակ Ողջունի խոսքում ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը նշել է, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ ԼՂ կրթության եւ գիտության նախարարությունների միջև ձևավորված համագործակցությունը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, ինչը մեծապես նպաստում է ոլորտում տարբեր ծրագրերի արդյունավետ իրականացմանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախում գիտության եւ կրթության զարգացմանը ու այդ ոլորտում երկու հայկական հանրապետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը իր խոսքում անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության ոլորտում կատարված աշխատանքներին ու արկա խնդիրներին։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայինների բերքավակը։ Ընթացիկ արդյունքների մասին հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը շրջանի համայնքներում շարունակվում են գարու հունձը։ Ըստ վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության ու աշինարարության օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանի շրջանում 2016 թվականի բերքի տակ կատարվել է մոտ 10000 հեկտար աշնանցան, որից 3500 հեկտարը ծորեն, 6500 հեկտարը գարի։ Շրջանում չնայած եղանակային անբարի նպաստ պայմաններին բերքահավաքի աշխատանքները շարունակվում են։ Օգտագործում են յուրաքանչյուր բարենպաստ ժամ եւ կատարում անձի աշխատանքներ։ 2016 թվականի հունիսի 17-ի դրությամբ շրջանում կատարվել է մոտ 2500 հեկտար գարուհունց, ստացվել 5550 տոննա բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 22.2 ցենտներ։ Հնձի աշխատանքների մասնակցում են 35 կոմբայն։ Գերեւս հնձի ենթակա է 4000 հեկտարից ավելի գարու եւ 3500 հեկտար ծորենի դաշտեր։ Այդ խոսում է այն մասին, որ ներքաղաքական կորուստ կազմակերպելու համար պետք է ավելացվի կոմբայների քանակը եւ միջոցներ պետք է ձեռնարկվի ներքաղաքական կորուստ կազմակերպել։ Առանձնապես գարու ներքաղաքը։ Միջոցները ձեռնարկում հացադիկային դաշտերը հորդերից պաշտպանելու ուղղությամբ։ Այդ նպատակով սաննալված է հերթապահություն։ Կասված բերքի ընդունման նպատակով լողի գյուղի եւ յուղացան աջակցության հիմնադրամի կողմից Ֆիզուլի եւ Մարտունի տեղամասերում բացել են հացադիկի ընդունման կետեր, որտեղ կարող է մտերվել ամբարված բերք երկավակի աշխատանքները շրջանում շարունակվում են։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսության նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ ավարտին է մոտենում նոր Կիլիկիա բնակավայրի կառուցման երկրորդ փուլի աշխատանքները։ Ծրագրի առաջին փուլում շահագործման է հանձնվել 10 բնակարան, ընթացքի մեջ է եւս 20-ը։ Այժմ աշխատանքներ են տարվում այդ բնակարանների ներքին հարդարման, փողոցների բարեկարգման, էներգամատակարարման ուղղությամբ տեղադրվել են ջրամատակարարման նոր համակարգեր, շուտով կսկսվի բնակարանների ջրաֆիկացումը։ Վերջին ժամանակահատվածում տեղացած կարկուտի հետևանքով Քաշաթաղի շրջանի Հայկազյանի եւ Քաշունիքի գյուղական համայնքների ցանկատարածներում, ինչպես նաեւ Գետամեչի եւ Այգեկի գյուղական համայնքների ցանկատարածներում նախնական տվյալներով ավելի քան 1000 հեկտար գարու եւ ծորենի արտեր են վնասվել։ Հասունացող հասկերը վնասվել են նաեւ քամուց։ Ըստ շրջվարչակազմի աշխատակազմի գյուղվարչության պետ Լևոն Սիմոնյանի պետք է ստեղծվի հատուկ հանձնաժողով ճշտելու վնասների չափերը։ Տեղումների պատճառով հեղեղները մեծ վնաս են հասցրել նաև ճանապարհներին, ռոռոկման ջրատարներին ու տնամերձ հողամասերին։ Ներկայում Խաշաթաղի ջրամատակարարում Փակ բաժնի տիրական ընկերության կողմից իրականացվում են ճանապարհների ու ջրատարների բարեկարգման եւ մաքրման աշխատանքներ։ Այս տարվա հուլիսի 1-ից Արցախում կներդրվի նոր ինաակտիվացված պոլիոմիելիտի պատվաստանյութ։ Այդ մասին ասել է ԼՂ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսության գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանը հավելելով, որ այս տարվանից աշխարհում երավալեն պոլիոմիելիտի պատվաստանյութի փոխարեն սկսել են կիրառել այդ նոր երավալեն պատվաստանյութը։ Նոր պատվաստանյութը կկիրառվի մկանային ներարկման եղանակով, նախատեսված է այս տարվա հունվարի 1-ից հետո ծնված 24 շաբաթական եւ բարձր տարիքի երեխաների համար։ Նոր պատվաստանյութի ներդրումը կիրականացվի երկու փուլով։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում հյուրընկալվել է Pan Armenian Media Group ընկերության գլխավոր դիզայներ, տվյալների վիզուալիզացիայի մասնագետ, լրագրող, բլոգեր Սետրակ Մկրչյանը, ով հունիսի 8-ից 22-ը հանդես է գալիս տվյալների վիզուալիզացիայի, մտավոր պատկերացում ու ինֆոգրաֆիայի մասին դասախոսությամբ։ Նա նշել է, որ դասախոսությունը ինֆոգրաֆիկայի վերաբերյալ ներածական գիտելիքներ տրամադրելու ուղղվածություն ունի։ Համոզված եմ, որ դասընթացներից հետո մենք ունենալու ենք որակյալ մասնագետներ։ Այս փուլում փորձում եմ երեխաների մոտ առաջացնել սեր ու հետաքրքրություն այս առարկայի հանդեպ, նշել է Սեդրակ Մկրչյանը։ Ղարաբաղը հայկական հող է։ Ղարաբաղի ժողովուրդը ոչ մի դեպքում չի կարող ապրել Ադրբեջանի կազմում։ Այս մասին ասել է գեներալ լեյտենանտ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ Նրա խոսքով Ղարաբաղի ժողովուրդը երբեք չի կարող ապրել Ադրբեջանի կազմում, քանի որ մենք քարորիա պատերազմի ժամանակ տեսել ենք, թե ինչպես էին նրանք գլուխներ ու ակաժներ կտրում։ Դա ահաբեկչական պետություն է, որը աչակցում է Թուրքիայի քաղաքականությունը, նշել է Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ Ադրբեջանը փորձում է նախագահների հնարավոր հանդիպումից առաջ եւ հայկական կողմի ու միջնորդների նկատմամբ տարբեր միջոցներով ճնշումներ գործադրել։ Այդ մասին ասել է քաղաքագետ Տիգրան Աբ รา համյանը մեկնաբանելով շփման գծում Ադրբեջանի կողմից օպերատիվ մարտավարական զորավարժությունների անցկացման փաստը։ Նկատենք, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ զորավարժությունները անցկացվում են սահմանամերձ շրջաններում, նաև Նախիջևանի ու Կասպից ծովի հատվածներում։ Ապրիլյան իրադարձություններից երկու ամիս հետո նախագահների հնարավոր հանդիպումից անմիջապես առաջ նման մասշտաբի զորավարժությունների անցկացումը ավելի շատ շանտաժ է հիշեցնում, հավելել է Աբ รา համյանը։ Նույն աղբյուրը նաև հայտարարել էր, որ այս զորավարության առանձնահատկությունը այն է, որ լայնորեն կիրառվելու են նոր տեխնոլոգիական միջոցներ, հաշվի առնելով պայմանական հակառակորդի ուժեղ պաշտպանական համակարգերը։ Քաղաքագետը հավելել է. Այսպիսի կարևոր ժամանակաշրջանում նման զորավարժությունների անցկացումը հստակ ի ցույց է դնում Ադրբեջանի իրական ցանկությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծելու ռազմական ճանապարհով։ Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ այս ժամանակահատվածում Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության մարտական պատրաստության պլանում զորավարժությունները պլանավորված չէր։ Այսինքն, ըստ էության, Ադրբեջանը, այսպես ասած, արտահերտ զորավարժություններ է պլանավորել շփման գծից ընդամենը 15-ից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության շրջանակում երեք կայացած Իսպանիա-Թուրքիա հանդիպումը ավարտվեց 3-0 արդյունքով։ Գերմանական մամուլը արձանագրել է, որ պարտությունից հետո սոցկայքերում ծաղրում են ոչ թե ֆուտբոլիստերին, այլ այդ երկրի նախագահին Էրդողանին։ Հումորային գրառումները հիմնականում վերաբերում են Էրդողանի Իսպանիայի նկատմամբ ձեռնարկելիք խիստ միջոցներին։ Պարոն Էրդողանը հենց նոր հետ կանչեց Իսպանիայում Թուրքիայի դեսպանին գրել է Ֆրау Զիմթը։ Հիմա պարոն Էրդողանը արգելելու է իսպանացիների մուտքը Թուրքիա, մտահոգվել է մեկ ուրիշը։ Նշենք, որ սոցկայքերի հայ օկտատերերն էլ հարիվան երկրի նախագահի հնարավոր քայլերի վերաբերել մեկնաբանություններ արել էին։ Գուշակեք ովա վաղը Մադրիդից Անկարա կանչվելու, գրել է բլոկեր Տիգրան Քոչարյանը։ 3-0 Հենց նոր թուրք դեսպանը զանգեց ավիակասա ու տոմս պատվիրեց առաջին իսկ ռեյսի համար։ Արձագանքել էր մեկ ուրիշ օկտատեր։ Ցանցում նաև ծաղրանկարներ են շրջանառվում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ ուժ գնացող հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 14-ից 17, ցերեկը 22-ից 25 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։